Double on the bitch. Encore un hiver noir, avec cette foutue odeur de la veille. Je lui montre qu'on ne trouve pas, mais mademoiselle me répond qu'elle n'en veut pas. Je me suis senti bête, je me suis retrouvé figé face à moi-même. Même avec tout l'or du monde, je n'ai toujours pas pu acheter son regard. Mon cœur. Je crois que j'ai succombé, oh, je crois que j'ai succombé, je crois que j'ai succombé, oh, je crois que j'ai succombé, je crois que j'ai succombé, oh, je crois que je suis tombé je crois que je suis tombé oh, je crois que je suis oh, oh, tombé Est-ce que t'as déjà vu le paradise Je l'ai vu en te croisant par hasard. Je vais devoir briser ta est indéfinie. S'il te plaît, écoute-moi, j'ai pas fini. Mets ta main sur ma patine et vérifie. C'est mon cœur qui bat, malgré mon train de vie. Je crois que j'ai la peine de vivre. Même quand je ferme les yeux, je vois que ton visage défile. Mon cœur. succombé, je crois que j'ai succombé, je crois que j'ai succombé, ah, je crois que je suis tombé. je crois que j'ai succombé, ah, je crois que je suis tombé. je crois que j'ai succombé, tombé, je crois que je suis tombé. Je t'ai donné rendez-vous avant minuit, je ne t'imaginais pas aussi timide, et c'est à peine si tu m'as fait la bise. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que tu veux des diamants, des rubis, ou que je te parle comme un érudit toi. Mon cœur meurtri me dit de ne pas rester sans toi. Mon tombé, ah, je que je suis tombé, je crois que je suis tombé, ah, je crois que je suis tombé.